السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تحدثنا عن الدرس الماضي تحدثنا في الدرس الماضي وعن محظورات الإشراق tumezungumzia katika darasa lililopita siku ya jana kuhusiana na mambo ambayo ni haramu kuyafanya kwa mtu ambaye yuko katika ihram yuko katika ihram ya ibada ya haji au umra tukasema kwamba idara tusha'ir jambo la kwanza ambalo alifai kwa mtu ambaye yuko kwenye haram ni kuondoa nywele kuondoa nywele sawa kunokoa au kunyoa wa taklimu na kupunguza kucha wa taghatia ra'si na kufunika kichwa cha mwanaume wa lubsuhu almakhita na kuvaa kwake nguo ambazo zimeshonwa kuendana na viungo illa tarawil al-adam izar isipokuwa suruali kwa kukosekana kikoi wa kufal adam na alayhi na ukumbili kukosekana viatu wa atoibu na manukato wa qatl sayd al-barri na kuua kiwindwa cha mchikavu wa aqdu nikahin na kufunga ndoa wa jimaun na kufanya tendo la ndoa wa mubasharatun fi ma duna farjin na mubashara kugusa ngozi ya mwanaume ngozi ya mwanamke uh, sehemu isiyokuwa ya uh, utupu wa mbele au wa nyuma thumma qala fa fi akalla min thalath sha'ratin na katika uchache wa nywele tatu wa thalatha zufarin na uchache wa kute tatu fi kulli wahidin fa aqalla tu'amu miskin kwenye kila unywele mmoja au kwenye kila kucha moja na chini yake yani robo au nusu au robo tatu tuamu miskini itambiri kulisha maskini wa fi salati fa damun na kwenye nywele tatu au kucha tatu na kuendelea mlazimu damu wa fi taghfiyati ar-ra'si bila na kwenye kufunika kichwa kwa kitu ambacho kinaganda kichwani walubsu makhatin na kuvaa nguo ambayo imetengenezwa imeshonwa kuendana na viungo watatayuben na kwenye kupaka manukato fi badalin mwilini au thawbin au kwenye nguo au shammin au mtatembelewa na dusa au dahdin au mafuta ambayo yana manukato ah, afaye kuipaka alfidya afanya hivyo itamlazimu fidya thumma qala وإن قتل صيدا مأكولا فرديا أصلا فعليه جزاؤه ikiwa ataua kiwindwa kinacholiwa chenchikavu uh, ambacho ni asidi yake kuwindwa faalaihi jazaohu ni juu yake eh, uh, jazaohu kulipa mfano wa hicho kiwindwa ambacho amekiua uh, kama itakavyokuja katika mlango utakayekuwa unafuata baada ya huo na ikra bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن بلبان الحنبلي رحمه الله وانجماع قبل التحلل قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا وفي لحج البدن والعمرة شاذ ويمضيان في فاصله ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا والا بعد التكليف وحدد الاسلام فورا نعم ثم قال بعد ذلك انتبه يعني كتابسم قوم ambao nabidi uhapa darasani ni hivi anasema waljima قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمره مفسد لنسكهما مطلقا والجماع نكفanya tendo la ndoa waljimaa na kufanya tendo la ndoa kabla tahallul alawwal kabla ya kuhalalika kwa kwanza kabla tahallul alawwal kabla ya tahallul ya kwanza yani kuhalalika kwa kwanza fi haji katika haji yani kwenye haji mtu kufanya tendo la ndoa kabla ya kuhalalika kwa kwanza wenyewe wanasema tahallul alawwal fi haji kwenye haji wa kabla faraj ta'yin na kabla ya kumaliza sa'i wa kabla faraj ta'yin na kabla ya kumaliza sa'i yani baina ya Safa na Marwa baina ya Safa na Marwa fi umratin katika ibada ya umra fi umratin katika ibada ya umra mufsidun linusukihima mutlaqan hicho kitendo cha ndoa ni chenye kufisidi na kuharibu ibada yao mutlaqan tabana usema mutlaqan uh, uktub sawaan waqafa bi'arafa au lam yakuf sawa waqafa bi'arafa au lam yakuf sawa waqafa bi'arafa au lam yakuf sawaan waqafa bi'arafa au lam yaqif sawa sawa amesimama arafa au hajasimama طيب ile ile siku ya tarehe kumi siku ya tarehe kumi itakuja katika sifa ya haji watu wanapokuwa wanatoka Muzdalifa wakisha swali swala ya alfajiri moja kwa moja wanaenda mina wanapofika mina wanaenda kutupa vijiwe kwenye kile kiguzi kikubwa ile siku telefoni wanapiga vijiwe kwenye nguzo moja tu al-aqaba tu kwenye kijiti kwenye kiguzo kikubwa kwa sababu kuna viguzo pale kuna kikubwa kuna chakati alafu kuna kidogo kwa siku ile wanapiga kwenye kile kiguzo kikubwa wakishamaliza hiyo kazi yule ambaye ana kichinjo kinachinjwa huko ambaye ana kichinjo mutamatta na alkarin kama ana hadi kinachinja kisha kinachofuata ni kunyoa au kupunguza kinachofuata baada ya hapo ni kunyoa au kupunguza halafu baada ya hapo moja kwa moja watu wanaelekea maka wanatoka Mina wanaenda Maka wanapofika maka kwenye masjidul haram wanaenda kutofu tawafu ziyara wanaenda kutofu tawafu aziara ambayo ni tawafu la haji ambayo ni nguzo katika nguzo za haji baada ya hapo mfanye sa'i hapo mtu anakuwa amehalalika amekuwa amehalalika lakini hapo tukasema kwamba kuna kuhalalika kwa kwanza katika ibada ya haji lakini vile vile kuna kuhalalika kwa kwanza kwenye ibada ya umra kuhalalika kwa kwanza kwenye ibada ya umra kunakuwaje mutamir ya hana mgumizi mtu ambaye anafanya umra mambo yake sio mengi akishafanya ihram wakati yuko mikati akifika maka moja kwa moja afanye tawafu anafanya tawafu eh kwenye Kaaba maliza pale anaenda kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa sasa huyu mu'tamir anayefanya ibada ya umra akishafanya tawafu kwenye Kaaba akaenda kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa hapo atakuwa amehalalika kuhalalika kwanza kwa hiyo hakuna kitakachobaki kwa yeye isipokuwa ni kunyoa au kupunguza kwa hiyo kuna tahallul awwal ni haji na kuna tahallul awwal kwenye umra sasa muallif hapa anatuambia wal jimaa kabla tahallul awwal na kufanya tendo la ndoa kabla ya kuhalalika kwa kwanza fi haji kwenye ibada ya haji wa kabla faragh ta'im fi umratin na kabla ya kumaliza sa'i kwenye ibada ya umra mufsidun linusqihima mutlakan kufanya hivyo kuna haribu ibada yao moja kwa moja yani sawa sawa hao walikuwa tayari wameshasimama Arafa au kwenye ibada ya haji au hawajasimama sasa walikuwa wamesimama uh, Arafa au hawajasimama hukumu التحلل في الحج والعمرة قسمان التحلل في الحج والعمرة قسمان التحلل في الحج والعمرة قسمان التحلل في الحج والعمرة قسمان التحلل الأول والتحلل الثاني التحلل الأول والتحلل الثاني التحلل في الحج والعمره قسمان التحلل الأول والتحلل الثاني kuhalalika kwenye ibada ya haji na umra kumegawanyika katika mafungu mawili fungu la kwanza at-tahallul awwal kuna kuhalalika kwa kwanza na fungu la pili at thani kuhalalika نعم ويحصل التحلل الأول في الحج ويحصل التحلل الأول في الحج ويحصل التحلل الأول في الحج باثنين من ثلاثة ويحصل التحلل الأول في الحج باثنين من ثلاثة ويحصل التحلل الأول في الحج باثنين من ثلاثة من ثلاثة الطواف والرمي والحلق الطواف والرمي والحلق ويحصل التحلل الأول في الحج باثنين من ثلاثة الطواف والرمي والحلق أما التحلل الثاني أما التحلل الثاني أما التحلل الثاني فيحصل بالباقي من الثلاثة مع السعي أما التحلل الثاني فيحصل بالباقي من الثلاثة مع السعي فيحصل بالباقي من الثلاثة مع السعي أما التحلل الثاني فيحصل بالباقي من الثلاثة مع السعي وفإذا جامع قبل التحلل الأول فإذا جامع قبل التحلل الأول فإذا جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة فعليه بدنة فعليه بدنة فإذا جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة وبعده عليه شاة وبعده عليه شاة وبعده عليه شاة فدية أذى وبعده عليه شاة فدية أذى التحلل ya kwanza kwenye ibada ya haji tahallul awwal fil fil haji tahallul ya kwanza kwenye ibada ya haji yani yahsul tahallul awwal fil haji inapatikana tahallul ya kwanza kwenye ibada ya haji bithnain mina min thalath kwa kufanya viwili katika vitatu ويحصل التحلل الاول في الحج na inapatikana inatokea tahallul ya kwanza kwenye ibada ya haji kwa kufanya vitu viwili min thalatha katika vitu vitatu akifanya vitu viwili katika vitu vitatu tayari amekuwa amehalalikiwa uh, kuhalalikiwa kwa kwanza jambo la kwanza ni atowaf atowaf kutufu atowaf kutufu ni yaani tawaf al-ibada tawafu al-ibada au tawafu al-ziyara au tawafu al-hajj kwa kutufu warami warami na kutupa mawe waramyu na kutupa mawe walhalqu na kunyoa walhalqu na kunyoa haja hajazungumza habari za kuchinja kwa sababu kuna baadhi ya mahujaji hawachinji kwa hiyo ndio maana hajataja hapo kwa hiyo tahallul ya kwanza inapatikana vipi inapatikana kwa kufanya viwili katika hivi vitatu kwa hiyo akishafanya miwili katika hivi vitatu anahalalikiwa kuhalalika kwa kwanza yani mtu kuna baadhi ya vitu vinakuwa halali wakati huo yeye kuvifanya ambavyo vilikuwa tayari vimeshakatazwa katika vile vitu tisa kuna baadhi yake vinakuwa ni halali yeye kuvifanya kishafanya miwili katika hivyo uh, kama ni nguo ambazo ni mahit ataruhusiwa kuvaa na mfano wake sasa basi hiyo tuliyoeleza ndio tahallul ya kwanza tahallul ya pili inakuwaje amma tahallul thani amma tahallul ya pili kuhalalika kwa pili fayasulu bil bila thalatha kunapatikana kwa kilichobaki katika hivyo vitatu fayasul bil min thalatha kunapatikana kwa kilichobaki katika hivyo vitatu maasai pamoja na kufanya sa'i baina ya sofa na marwa maasai pamoja na kufanya sa'i baina ya sofa na marwa sasa hukumu yake inakuwaje hukumu haki yake inakuwaje kwa mtu ambaye amefanya tendo la ndoa anasema faida jamaa kabla tahallul awwal ikiwa atafanya tendo la ndoa kabla ya tahallul ya kwanza yani kabla kufanya vitu viwili katika ndoa vita ikiwa atafanya tendo la ndoa kabla ya kufanya vitu viwili katika vitu vitatu faalayhi badala faalayhi badala itamlazimu ngamia itamlazimu kuchinja ngamia فعليه بدلا itamlazimu kuchinja ngamia wa ba'dahu na baada ya tahallul ya kwanza wa ba'dahu na baada ya tahallul ya kwanza waktub wa qabla thani na kabla ya tahallul ya pili alayhi shatun itamlazimu mbuzi au kondoo alayhi shatun itamlazimu mbuzi au kondoo itamlazimu mbuzi au kondoo fidyatu adha ambao ni fidia ya adha kwa hiyo kama atafanya tendo la ndoa kabla ya tahallul ya kwanza itamlazimu ngamia na kama atafanya baada yake na kabla ya tahallul ya pili itamlazimu mbuzi ambao ni fidia ya adha sasa ni hivi hukumu ya ibada yake yani kama atakuwa amefanya haya amefanya tendo la ndoa kabla ya tahalluli ya kwanza ile ibada yake ya haji hukumu yake inakuwa vipi hukumu yake hicho kitendo chake cha tendo la ndoa ni mufsidun linusukihima ni chini kuharibu ibada yao ya haji ibada yao ile inakuwa inaharibika ibada yao inakuwa inaharibika ibada yao inakuwa inaharibika طيب اكتب ويحصل التحلل الاول في العمره ويحصل التحلل الاول في العمره بالفراغ من السعي ويحصل التحلل الأول في العمرة بالفراغ من السعي ويحصل التحلل الأول في العمرة بالفراغ من السعي ويحصل التحلل الأول في العمرة بالفراغ من السعي ويحصل الثاني بالحلق أو التقصير ويحصل الثاني بالحلق أو التقصير ويحصل الثاني بالحلق أو التقصير ويحصل الثاني بالحلق أو التقصير inapatikana tahallul ya kwanza kwenye ibada ya umra kwa kumaliza sa'i yani bil farad min as-sa'i kwa kumaliza sa'i baina ya safa na marwa tahallul ya kwanza inapatikana hapo kabla ya mtu hajaenda kunyoa kwa hiyo akishamaliza sa'i baina ya safa na marwa inakuwa amehalalikiwa kuhalalikiwa kwa kwanza wayasuru thani na inapatikana tahalluli ya pili bila halki au taksir kwa kunyoa au kupunguza kwa kunyoa au kupunguza sasa mtu ikiwa atafanya tendo la ndoa kabla ya tahallul uh, ile ya kwanza ile ibada yake inakuwa ni yenye kuharibika na ni juu yake kuchinja mbuzi ambaye ni fidia tunarudi kwenye maneno ya Allah anasema walijmaa kabla tahallul alawwal na kufanya tendo la ndoa kabla ya tahallul ya kwanza fi hajjin kwenye ibada ya haji wa kabla faraghi sa'i fi umra na kabla ya kumaliza sa'i kwenye ibada ya umra mufsidun linusukihima hiki kinaharibu ibada yao sawa ya haji au ya umra mutlaqan yani sawa kwenye ibada ya haji itakuwa msimama arafa au hawasimama arafa thumma qala wa fi yani wa fil jimaa wa fihi wa fil jimaa لحج badana kwenye ibada ya haji itamlazimu kuchinja ngamia akishafanya tendo hili la ndoa kabla ya tahallul ya kwanza kwenye ibada ya haji pamoja na ile haji yake kuharibika itamlazimu kuchinja ngamia wala umrate na kufanya tendo la ndoa kwenye ibada ya umra kabla ya tahallul ya kwanza shatun itamlazimu kuchinja mbuzi shatun itamlazimu kuchinja mbuzi طيب ثم قال ويمضيان في فاسده ويمضيان في فاسده na wanaendelea anapomzungumzia mwanaume na mwanamke wayamdhiani na wanaendelea fi fasidihi kwenye ibada yao hiyo ambayo imefisidika kwenye nusuki yao ambayo imefisidika kwa pamoja na kuharibika ile nusuki yao lakini wanaendelea hiyo kwa jambo la kwanza ile ibada yao inaharibika jambo la pili ikiwa ni kwenye ibada Ah, ya haji inalazimu nini ha ngamia kwenye baada ya umra mbuzi au kondoo jambo la tatu yani fi fasilihi wanaendelea na hiyo ibada yao ambayo imefisidika wanaendelea sio kwamba kwa vile imefisidika basi wakasema bwana kwa vile hapo tumeshaharibu mambo hapo turudi zetu a ah, a ah, hapana wanaendelea hivyo wanaendelea hivyo hivyo mpaka wabalize pamoja na ile ibada yao kufisidika wayakudhiani hii mutlaqan na watailipa hii mutlaqan na watailipa hiyo haji ambayo wameiharibu au hiyo umra ambayo wameiharibu watailipa aliposema mutlaqan okto كبيرا كان أو صغيرا كبيرا كان أو صغيرا كبيرا كان أو صغيرا كبيرا كان أو صغيرا وافئا أو موضوعا وافئا أو موضوعا وافئا أو موضوعا وافئا أو موضوعا fardan au naflan fardan au naflan ويقضيانه وجوبا ويقضيانه وجوبا مطلقا kabiran kana au saghira sawa sawa aliyofanya hicho kitendo ni mkubwa au mdogo kabiran kana au saghira sawa sawa aliyofanya hicho kitendo ni mkubwa au mdogo yani mkubwa ambaye amefikia balenge mdogo ambaye hajasikia balenge alifikia balenge na miaka kumi uh, alafu akaja kufanya tendo la ndoa aliyakuwa yuko katika ibada ya haji binti mdogo alifikia balenge lakini aliendelea kufanya ibada ya haji kisha akaja kufanya kitendo kama hiki basi itamlazimu kulipa kadhalika mkubwa ambayo pia balege pia itamlazimu kulipa vile vile watu eh, yule ambaye amefanya tendo lenyewe la kuingilia au mautuan yule au yule ambaye ameingiliwa yani sawa sawa yule ambaye ameingilia au yule ambaye amefanyaje ameingiliwa aliyoingilia mwanaume aliyoingiliwa mwanamke kwa sawa sawa ni aliyeingilia au aliyeingiliwa fardhan au nafila tawataa hiyo haji yenyewe au umra yenyewe ni ya faradhi au ya sunna itawalazimu kulipa itawalazimu kulipa hali ya kulipa inakuwaje anasema inkana mukallafaini ikiwa ambao wamefanya hicho kitendo cha ndoa wameshafikia takrifu ikiwa na maana wakubwa faura itabidi walipe mwaka unaofuata yani faura haraka itabidi walipe mwaka unaofuata hiyo ndo maana ya faura ikiwa ambao umefanya kitendo cha ndoa ni wakubwa wakubwa itabidi walipe fauran kwa haraka ikiwa na maana mwaka unao unaofuata wa illa aliposema wa illa uktub illa yakuna mukallafain illa yakuna mukallafain illa yakuna mukallafain kama hawajafikia kwenye umri wa taklif hawajafikia umri wa balaghe baada ya taklif itawalazimu kulipa baada ya taklif baada ya taklif itawalazimu kulipa baada ya taklif yani baada ya kubaliki baada ya baada ya kubaliki وحجه الاسلام فورا وحجه الاسلام فورا hapa ndipo semu الاسلام آه، فورا بمعنى وبعد حجه الاسلام وبعد حجه الاسلام فورا وبعد حجه الاسلام فورا na ikiwa wamefanya hivyo baada ya haji ambayo inaitwa hajjatul islami inakuwa katika hali ya alfaul hali ya haram hajjatul islam ni yani mtu tayari ameshafanya haji ambayo ulazima unakuwa unaanguka kwa hiyo akienda kufanya tena hiyo ndo baada ya haji ya uislamu pia itamu lazimu kulipa kwa nini kwa haraka ikiwa na maana kwamba ikiwa ile ibada yenyewe ya uh, haji au umra ni ya sunna alafu akafanya kitendo tayari itakuwa ibada ya Uislamu afanyaje ameshaifanya kwa hiyo itamlazimu pia kulipa kwa haraka au itawalazimu kulipa kwa haraka Tumeleweka umri <coughs> mtoto mdogo mtoto mdogo ambaye ajisikia umri wa baleghe huyu akihiji haji yake inakuwa sahihi sawa huyu akihiji haji yake inakuwa sahihi lakini je ile haji pamoja na kuwa sahihi itakuwa amehiji haji ya alislam la basi ikiona maana atakapokuwa mabaleghe itamlazimu kuhiji haji ya alislam yani haji ya alislam ni ile ambayo ufaradhi kwake unaanguka mtoto mdogo anapokuwa na hiji ile ibada yake ile haji inakuwa ni sahihi lakini bado akibalegi itamlazimu haji ya uislamu sawa sasa ndio anachokusudia kusema hivi kama mtu atakuja kufanya hiki kitendo cha ndoa kwenye haji ambayo tayari haki ya Uislamu ameifanya itamlazimu alipe kwa haraka Intabe kwa sababu tumesema hapo aliposema wayamdhiyani fi fasidihi wayakdhiyani hi mutlakan kwenye neno mutlaqan tumesema sawaan uh, kabira au swagira wa'an au mawduan fakban au naflan sawa sawa aliyofanya hiki kitendo ni mkubwa au mdogo mwenye kuingilia au mwenye kuingiliwa sawa sawa ile ibada yenyewe ni ya faradhi au ya nini ya sunna sasa ya sunna maana kwamba haiwi isipokuwa baada ya mtu kwa kufanya nini haji ya Uislamu sasa atakapokuja kufanya kitendo kwenye ibada ya sunna ambayo itakuwa tayari ibada ya Uislamu ameshaitekeleza pia itamlazimu kulipo kwa haraka hiyo ndio msingi yake yani kuanzia wale jimaa kabla tahallul alawwal fi hajj wa kabla faradhi za'id fi umrati mufsidun linusukihi mamutlakan وفيه لحج بدنا ولعمرة شاذ ويمضيان في فاصله ويقضيانه مطلقا إن كان مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام فورا Thank you. ni ile ambayo amefanya kile kitendo ndani yake nirudie ah mtoto mdogo ameenda kwenye maji Sasa ameolewa mimi. Sasa ameolewa au amezini. Hali zote hizo. Maadamu afanye tendo la ndoa, hukumu ndio hiyo. Anachokusudia kusema ni hivi, wal jima'u qabla tahallul awwal fi hajjin na kufanya tendo la ndoa kabla ya kuhalalikiwa kwanza kwenye ibada ya haji wa kabla faradhi sa'i fi umra na kabla ya kumaliza uh, sa'i katika umra mufsidun linusukihima mutlakan ile ibada yao inakuwa ni kuharibika wa fihi la haji badana na mtu akishafanya tendo la ndoa uh, kwenye ibada ya haji tamlazimu kuchinja kamia yani kabla tahalul awwal wala umrati na kwenye ibada ya umra shaatun itamlazimu kuchinja shaat wayamdhiyan fi fasilihi na wanaendelea kwenye ibada yao ambayo imeharibika wayakudhiyanihi mutlakan na watalipa mutlakan in kana mukallafain ikiwa mukallafain fawran katika hali ya haram wa illa ba'da taklif na ikiwa sio mukallafain watalipa baada ya taklifu hajja alislam na baada ya hajja ya fauran kwa hali haraka hapa pia wa illa baada at-taklif wa hajja alislam fauran kuna hiyo ihtimali ya kwanza ambayo nimeileta ihtimali ya pili ilianza yule muslimu kachanganyikiwa wa illa baada at-taklif isipokuwa wasipokuwa mukallafaini itawalazimu kulipa baada takrib baada ya nini takrib yani umeshakuwa mkubwa wa hajjatul islam na baada ya kuwa wamejiji haji ya nini ya uislamu ikiwa na maana kwamba mtoto mdogo sasa amefanya kitendo hiki cha ndoa kabla ya takrib yani kabla kuwa mkubwa kitakacho mlazimu ni nini akisha balege itamlazimu haji ya uislamu sawa baada ya haji ya uislamu ndio sasa aje kulipa ile ambayo imeharibu wakati akiwa mtoto mdogo sawa na na mtoto mdogo atakuwa na hija mbili atakuwa na hija ile ya Uislamu na ile hija ya kulipa kwa kile kitendo chake alichokifanya aliyekuwa bado yuko dogo اقرا قال المصنف رحمه الله ولا يصل النسخ بمباشرة ويجب بها بدلة أنزل وإلا شاذ ولا وطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني لكن يفصل الإحرام فيحرم من الحل يطوف للزيارة بإحرام صحيح في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاف نعم ثم قال بعد ذلك ولا يفصل النسك بمباشرة na wala haiharibiki ibada ya أو عمرة والمباشرة wa بسيانا kwa kumbatiana yani ngozi ya mwanaume ikagusa ngozi ya mwanamke yani bishahwa bimubasharatin bishahwa kwa kugusana kwa uh, matamanio ngozi ya mwanaume ikagusa moja kwa moja ngozi ya mwanamke ibada haiharibiki kwa sura hiyo wala yafsudu nusuk ibada haiharibiki bimubasharatin bishahwa kwa kugusana yani ngozi ya mwanamke ikagusa ngozi ya mwanaume au ngozi ya mwanaume ikagusa ngozi ya mwanamke lakini ikiwa kwa matamanio wayajibu biha badala lakini kinachotokea ni nini inawajibika kwa kufanya mubashara ngamia wale ambao mgusana wale wale ambao wale wanaume na mwanamke wamegusana kwa zamani hiyo itawajibika ngamia in anzala ikiwa ametoa manii in anzala ikiwa ametoa manii in anzala ikiwa ametoa manii yani uh, wamegusana kwa matamanio mpaka mmoja akatoka akatokwa na manii basi yule ambaye ametoka na manii itamlazimu ngamia itamlazimu ngamia wa illa chasi yani wa illa maana wa illa yunzil wa illa yunzil wa illa yunzil ikiwa hajatoa manii shaton itamlazimu mbuzi au kondoo fa illa yunzid shahi ikiwa hajatoa mani itamlazimu mbuzi au kondoo lakini haji au umra ifanyeje haiharibiki haji au umra haiharibiki اكتب لكن يقيد بكونه قبل التحلل الاولي أقول ولا يقصد النسخ مباشرة ويجب بها بدنا إن أنزل وإلا شاة لكن يقيد بكونه قبل التحلل الأولي لكن يقيد بكونه قبل التحلل الأول لكن يقيد bikaunihi qabla التحلل الاول لكن يقير lakin قبل bikaunihi qabla لكن tahallul al-awwal lakini hayo maneno yanafungwa kwa hicho kitendo cha mubashara huwa kabla ya tahallul ya kwanza kabla tahallul ya kwanza akafanya hicho kitendo cha mubashara ikiwa atatoa mani itamlazimu ngamia na kama atatoa mani itamlazimu mbuzi ثم قال بعد ذلك ولا بوضع في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني ولا علم يعني سم ولا اكتب ولا يفصل النسك ولا يفصل النسك ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بوضع في حج بعد التحلل الاول وقبل الثاني na اي حربك ibada ولا يفسد النسك na اي حربك ibada بوضع kwa kufanya kitendo cha ndoa fi hajjin kwenye ibada ya haji fi hajjin kwenye ibada ya haji baada tahallul alawwal baada ya tahallul ya kwanza baada ya kuhalalikiwa kwa kwanza wa kabla thani na kabla tahallul ya pili ya yanakusudia kusema kwamba mtu ameshahalalikiwa ile tahallul alawwal akafanya tendo la ndoa lakini kabla hajahalalikiwa tahallul ya pili pale katikati akafanya tendo la ndoa ibada ya haji haiharibiki ibada ya haji haiharibiki ibada ya haji haiharibiki yani ile ibada yake ya haji inakuwa ni sahihi lakini kinachotokea ni nini anasema lakin yafsulu al-ihramu lakini inaharibika ihram lakini yafsulu al-ihram lakini inaharibika al-ihram al-ihram ni nini niya tudkhul fi nuzul kwa hiyo ile ihram yake ile inakuwa inaharibika ihram ile ambayo alikuwa amemrimia inakuwa inaharibika sasa kisha haribika vipi ile ibada yake ya haji bado ni sahihi lakini ihram yake ile imeharibika anafanyaje fayuhrimu min al-hill anahrimia kwenye hilli fayuhrim min al-hill anahrimia kwenye hilli neno al-hill maarufu sio ha yani al-hilli anaenda kwenye mpaka wa karibu baina ya haram ya makkah na sehemu sio kwa haram yani kwenye ule mpaka ule yani mtu akifika hapo tayari ameshatoka nje ya haram ya makkah ndio ambao inaitwa al-hilli ile ndio ambayo inaitwa nini alhil kwa hiyo anaenda kwenye hili kwa ajili ya kwenda kuhirimia tena kwa hiyo harim anahirimia bila hili kwenye hili shafanya mambo shafanya ameshafanya zake tendo la ndoa tumesema ihramu yake inakuwa inaharibika tutamwambia aende mikate aende kahirimia tena la hatumwambia aende mikate tunamwambia aende wapi aende kwenye hili aende kwenye hili akahirimie liyatufa liziyad fi ihram sahihin ili atufu tawafu ya ziara liyatufa liziyarati ili atufu tawafu ya ziara ndio tawafu la haji au tawafu alifadha fi ihramin sahihi kwenye ihram sahih sababu tumesema ihram yake imefanyaje imeharibika kwa hiyo tunamwambia aende kule akahimie ili kusudi atupu kwa ajili ya ziara kwenye ihram ambayo sahihi kwenye ihram ambayo ni sahihi wayasaa in lam yakun taa na afanye sa'i baina ya Safa na Marwa kama ilikuwa hajafanya wayataa na afanye sa'i baina Safa na Marwa in yakun taa kama ilikuwa hajafanya hiyo sa'i وعليه شات نا يتملزم شات فعليه شات نا يتملزم شات يعني يتملزم آه، كوتشينجا مبوزي وقت ما يعني الوضع بعد التحلل الاول لا يخلو من حالين الوطء بعد التحلل الأول لا يخلو من حالين التحلل يعني الوطء بعد التحلل الأول لا يخلو من حالين الوطء بعد التحلل الأول لا يخلو من حالين الوطء بعد التحلل الأول لا يخلو من حالين kufanya tendo la baada ya tahallul ya kwanza haiepukani na hadhi alwatu baada ya tahallul awwal fanya tendo la ndoa baada ya tahallul ya kwanza la yaklu min halayn haiepukani na hali mbili alhalatu alula in kana tahallala bighayri tawafi alifadha in kana tahallala bighayri tawafi alifadha إن كان تحلل بغير طواف الإفاضة إن كان تحلل بغير طواف الإفاضة أو طواف الزيارة بغير طواف الإفاضة أو طواف الزيارة فإن إحرامه يفسد فإن إحرامه يفسد فإن إحرامه يفسد فإن إحرامه يفسد ويجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم ويجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم ويجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم ويجب عليه أن يذهب إلى الحل ويحرم ليطوف طواف الزيارة بإحرام صحيح ليطوف طواف الزيارة بإحرام صحيح ليطوف طواف الزيارة بإحرام صحيح liyatufa tawafa ziyara biihram sahihi hali ya kwanza in kana tahallala bighairi tawaf al-ifada ikiwa amehalalikiwa kwa isiyo isiyokuwa tawafu ya ifada amehalalikiwa kwa isiyo isiyokuwa tawafu al-ifada ikiwa na maana amehalalikiwa kwa nini na nini amehalalikiwa kwa nini na nini alhalqu wa ar yani ikiwa amehalalikiwa kwa uh, kunyoa na kutupa mawe ikiwa amehalalikiwa kwa hivyo vitu viwili lakini ilikuwa bado hajatuku tawafu ifadha hukumu yake fa inna ihramahu yafsudu ile ihramu yake ile inakuwa inaharibika ihramu yake inakuwa inaharibika yajibu alayhi an yadhhab ila al-hill wa yukhrij na ni wajibu kwa yeye aende kwenye alhilli na ahrimie liyatufa tawafa ziyarati biihramin sahih ili atufu tawafu ya ziara kwa ihram iliyo sahihi sawa na hiyo ndo hali ya kwanza alhala الثانيه اما اذا wafa بعد tahallul الاول وأما إذا وجب بعد التحلل الأول وأما إذا وجب بعد التحلل الأول وأما إذا وجب بعد التحلل الأول وكان تحلله بطواف الزيارة وكان تحلله بطواف الزيارة أما إذا وجب بعد التحلل الأول وكان تحلله بطواف الزيارة وكان تحلله بطواف الزيارة مع الرمي أو الحلق مع الرمي أو الحلق مع الرمي أو الحلق مع الرمي أو الحلق فلا يلزمه أن يحرم من الحل فلا يلزمه أن يحرم من الحل فلا يلزمه أن يحرم من الحل فلا يلزمه أن يحرم من الحل لأنه قد طاف الفرض لأنه قد طاف الفرض لأنه قد طاف الفرض هل يفيل wa amma idha wajaa baada tahalul awwal na kama atakuwa amefanya kitendo cha ndoa baada ya tahallul ya kwanza baada tahallul awwal baada ya tahallul ya kwanza wa kana tahalluluhu bil halqi abitowafi na kulikuwa kule kuhalalikiwa kwake kwa tawafu ya aziyada wakala tahallulu mtotowafu ziara na kulikuwa kuhalalikiwa kwake kwa towafu ya ziara kwa towafu la ibada maaramu pamoja na dami lakini tunasema na halikiwa kwa vitu viwili katika ngapi vitatu kwa hiyo akahalalikiwa kwa towafu ziara pamoja na kutupa mawe au vitowafu ziara maal halki au kwa towafu ya ziara pamoja na kunyoa maadamu amehalalikiwa kwa kutufu tawafu ya ziara fala yalzamuhu an yuhrima min al-ilm huyu haimlazimu kwenda kuhirimia kwenye ilmu huyu haimlazimu kwenda kuhirimia kwenye ilmu لانه قد طاف الفرض sababu yeye tayari ameshatufu uh, tawafu ya faradhi yeye si lazima tena aende kule al kwa ajili ya kwenda kuhirimia kwa sababu tayari ameshakufu tawafu ya ya faradhi ameshakufu kwa hiyo si lazima tena kwenda kwenye alhilli na kwenda kuhirimia tena tumezungumzia vitu viwili hapa tumezungumzia aljuma tumezungumzia almubashara jana tuzungumzia vitu ngapi katika vile sita tuzungumza vingapi e, tuzungumzia sita ah eh tuzungumzia sita vikabaki vikabaki vitatu leo tumezungumzia vingapi viwili jumla ngapi nane kimebaki kimoja kipi hicho hmm. kimebaki kipi akado nikahi akado nikahi hatajazungumza na shekhe mwenyewe ibn balbal wala hajazungumzia kwa hukumu yake na inakuwa hajazungumzia kaja kutu, kutueleza vitu vinane lakini aqlu nikahi hajatueleza aqlu nikahi kufunga ndoa hakuharibu nusuk wala mtu ambaye anafunga ndoa haimlazimu chochote kile bali itakuwa amefanya jambo la haramu wakati huko kwenye ihramu bali itakuwa unafanya jambo la haramu wakati huo kwenye nini kwenye ihram kwa huyu itakuwa inamlazimikia kutubia toba ya sawa sawa ikra hapa ndo tunamaliza hapa ile ukija tunafidia na رحمه الله وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط وتجتنب وتجتنب وتجتنب البرقوع والقفازتين وتغطية الوجه فإن غطته بلا حضر فلج نعم ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله آه، وإحرام المرأة وإحرام امرأة وإحرام امرأة كرجل نا احرام ya mwanamke ni wa ihramu mra'atin karajulin na ihramu ya mwanamke ni kama mwanaume yani hakuna tofauti ihramu ya mwanamke ni kama ya mwanaume hakuna tofauti tofauti yake katika sehemu gani illa fi lubsi maghibin isipokuwa kwenye kuvaa maghib illa fi lubsi maghibin isipokuwa kwenye kuvaa maghib top wa wa wataghtia ra'siha illa bi mahijin wataghtia wa wataghtia rasiha wa wa wataghtia ra'siha isipokuwa kwenye kuvaa mahij na kufunika kichwa yeye inaruhusiwa abaye mahij na vile vile inaruhusiwa afunike kichwa chake mwanamke yeye anaruhusiwa kuvaa mahit yeye anaruhusiwa kuvaa kuvaa mahit yani kama vile ambavyo wanapokuwa anavaa kawaida tu yeye anaruhusiwa kuvaa kama alikuwa anavaa vile vitopu ndani kule anavaa yani ya kuvaa mahit kwa kieni halali kwa mwanamke wa taqiyati ra'siha na ni vile halali kwa yeye kufunika kichwa chake bali ni wajibu bali ni wajibu ثم قال وتجتنب البرقع والقفزين نا اتجيبوشنا na ما هو البرقع البرقع ما تجعله المرأة على وجهها البرقع ما تجعله المرأة على وجهها ma taj'aluhu almar'atu ala wajhiha ma taj'aluhu almar'a ala wajhiha kile ambacho mwanamke anakijalia kwenye uso wake anakiweka kwenye uso wake yani kama ilivyokuwa ni kavu havai ni kavu mwanamke anapokuwa yuko kwenye ihram havai niqabu walkufadaini na vile vile atajiepusha na alkufadaini akajiepusha na al-kuffadaini ma huma al-kuffadani au ma huwa al huwa shay'un yu'mal lil-yadayn shay'un yu'mal lil-yadayn shay'un yu'mal lil-yadayn شيء يعمل لليدين و شيء يعمل لليدين يحشى بقطن يحشى يعني حاجه سو خشى لا يحشى يحشى بقطن يحشى يحشى يحشى بقطن يحشى بقطن ويكون له أذرى ويكون له أزرار ويكون له أزرار تزر على الساعدين تزر على الساعدين تزر على الساعدين من البرد تزر على الساعدين من البرد قفاز ni kitu ambacho kinatengenezwa kwa ajili ya kuvaa mkononi na kinakuwa kinafanyiwa hasho yaani marembo ya ya, ya, ya ya pamba ni kitu nguo ambayo inatengenezwa kwa ajili ya mkono na inakuwa na marembo na hicho kitu chenyewe kinakuwa na vifungo vile vifungo vinaenda vikafungwa kwenye fasai yani hii sehemu yote inakuwa ina vifungo alafu inakuwa inafunga na wanakuwa wanatengeneza hii kwa ajili ya baridi kwa hiyo mwanamke anajiepusha na hiyo alkufarini watakatuya tulwajihi watakatuya tulwajihi na vile vile atajiepusha na kufunika uso watakatuya tulwajihi na vile vile atajiepusha na kufunika uso hata kufunika uso kwa nikabu na kumbana lakini fa in ghadathu bila udhri fada ikiwa atafunika bila ya udhuru atatoa fidia فإن غطته بلا عذر فلا na ikiwa atafunika uso wake bila ya udhuru atatoa fidia ikiwa atafunika uso wake bila ya udhuru atatoa fidia lakini kama atafunika kwa udhuru hatatoa fidia mfano udhuru ni upi uktub wa min al-udhri wujud ar-rijal al-ajanibi wa min al-udhri wujud ar-rijal al-ajanibi wa min al-udhri وجود الرجال الاجانب ومن العذر وجود الرجال الاجانب ومن العذر وجود الرجال الاجانب na katika udhuru ni kuwepo wanaume ambao ni halali yeye kumuoa wanaume wakiwepo ambao si maharimu zake basi wakatoa atakuwa na udhuru wa kufunika uso lakini atafunika uso kwa kitu gani kwa kitambaa kwa kitambaa na nyingi kwenye uh, hizi hizi hijabu kuna kuwepo na vitambaa vile laini kwa atafunika ule uso kwa kitambaa na si kwa nini si kwa nikabu na kuna swali